radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 401 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Radiotrama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta al boi millor del panorama musical eh, de la mà del pim-pam-pum, aquest programa de música combativa, alternativa i reivindicativa que s'emet des del 2009 i que avui arriba a l'edició 401, encara amb la ressaca del programa 400, que va ser un programa superxulo i que ens ho vam passar molt bé, i, i com sempre presentarem a la gent que ens acompanya avui als estudis de, de la ràdio. Avui el primer a ser presentat, com sempre, és el Harry Potter del programari lliure, és aquest home que té uns ditets màgics, és el, el que ens ho arregla tot, directe des de, des de Mollerussa, la Gardela de, de Bellpuig, és el nostre estimadíssim Ricky. Què passa, guapo? Ei, què tal? Doncs per lo que diuen els oients, al final va sonar bé el 400, eh? Jo no les tenia totes, la ah. veritat. <laughs> va ser un Harry, un Harry molt divertit, ens ho vam passar de conya i, i va sonar tot bé, o sigui que fantàstic. Tu. Sí. Sí, sí, la veritat és que escoltat en, en els cascos no donava la sensació de que s'estigués enregistrant també. Sobretot el, el, el que era el programa en si bé, però el, el concert d'Erpizu sí. tenia seriosos dubtes i quan vaig arribar a casa a editar una miqueta i vaig veure que sonava tot bé, oh, me vaig quedar tan a gust. I Però tant. bueno, i ara 401, o sigui, ara ja cap als 500 ens I tant, anem. I tant, directes, anem, anem escopetejades cap als 500. A la seva banda, una que va venir per primera vegada al programa 400, va venir en, en el dia de gala, i que avui torna a ser amb totes vosaltres, és la nostra estimada Elia. Què passa, guapa, com estàs? Hola, hola, què tal? Molt bé, aquí estem, a eh, passar una estona bona de música combativa. Molt bé, i a la seva banda un altre que és un tiro fijo, un altre que fa tremolar els ciments de Can Capablanca, una enciclopèdia en potes també de la música alternativa, combativa i reivindicativa, com és el nostre estimat mestre Pou. Eh, ell ve de directe des de Sant Jaume, Sassu Oliveres, però té la denominació d'origen de Barberà del Vallès. És el nostre estimadíssim Mano Laken. Què passa, guapo? Bona tarda, companyes. Ja, ja, ja pensaves que et canviava el nom, sí, eh? Sí, sí, sí. <laughs> Dic, què diu aquest? Ha hagut un moment de crisi aquí. Sí. El... No he començat molt fi, no? enca... bueno, és que encara estem estem de ressaca una sí, mica, sí, sí, eh? Sí, sí, estem a dijous, però bueno, van, Enca, encara vam dura. fer mal. Vam sí. fer mal. bueno, era, era, era el que s'havia de fer, un programa tan especial com el que vam fer dissabte passat aquí a la sala La Quartera, baix del casal Can Capablanca. Des del Pim Pam Pum volem, volem agrair, com no pot ser d'una altra manera, la participació de d'Erpizu, el nostre amic de Chiclana, que es va fotre una quilometrada només per venir aquí a veure'ns. Venia malalt, venia refredat i tot i així va fotre un concertàs. Sí, pobre, eh? sempre... tenia una veu de te constipat. sí, no sí. Eh? Jo us convido a mirar en el mapa on està Chiclana, sí, no, no. perquè jo m'ho he mirat i... Tela, Més avall eh? no pot estar. No, no. No, no, lo, lo del Pizu és, és punt i a part, és, és, és una altra divisió. Que aquest xaval tingui aquestes, aquestes deferències que té amb nosaltres, aquest bon rotllo, aquest, aquesta germanor que té. Des d'aquí un abrazo, Pizu, mejórate i, i sempre esto es tu casa, que lo sepas. I tant. I també moltes gràcies a les nostres antigues companyes, que va venir la Mire, va venir el Lara, va venir el mestre Pollastre i el, el, i el Pallimentari. El Pallimentari que guai que va ser sí. Eh. veure'ls tots allí eh, amb els cascos pues sí. i el micro davant. Eh? Pues sí, molta, molta il·lusió. Va faltar la Júlia València, que no va poder venir, sí. però que també, també la teníem en, en el cor. Que ens enviï una sessió per, com per compensar. I tant, i tant, <laughs> i tant. Des d'aquí ho, ho reivindiquem, clar que sí. Molt bé, doncs, eh, fetes les presentacions i, i parlat una miqueta del 400, que la veritat és que si no l'heu escoltat és un programa que és prou llarg, però que el podeu fer en diverses ocasions, en diverses vegades, però que és un programa que va quedar prou, prou quallat, amb molta música combativa, molt ben triada per totes les les excompanyes de, de programa i també per la, per la gent de l'equip actual i a més a més amb el concertàs d'Erpizu que, que va ser una miqueta la, la cirereta de tot plegat. El... No, res, res. Dedicatòria, no? Sí, sí, bueno. Que, que que has preparat avui, Ismael? Mireu, avui la dedicatòria, a cada programa fem una dedicatòria per tal de ressaltar alguna de les mogudes de nivell de temàtiques polítiques i socials, com sempre diem aquí al, al programa, i la, i la dedicatòria d'avui diu així, el programa d'avui el volem dedicar molt especialment al Roger Aguayo i al Pigot Negre, el grup de suport a les represaliades polítiques d'Osona i el Lluçanès, que juntament amb Alerta Solidària donen suport a aquest company. Durant la vaga del 21 de febrer del 2019, amb motiu de l'inici del judici del, de l'1 d'octubre, Roger Aguayo va acabar detingut pels talls de la C-25 a Gurb. Després de, met, de més de 3 anys al veí de, de Caldatenes, ja té data de judici a l'Audiència de, de Barcelona, que serà el 15 i 16 de, de desembre. El jove s'enfronta fins a 4 anys de presó. L'acusació particular, representada pels advocats de dos agents dels Mossos d'Esquadra, demana dos anys de presó per un delicte d'atemptat contra l'autoritat, dos anys per un de desordres públics, 3.600 euros de multa per dos delictes de lesions lleus i 6.060 euros de multa en concepte de responsabilitat civil. Des del Pim Pam Pum volem donar tot el nostre suport i solidaritat al Roger Aguayo i demanem la seva absolució immediata. Vaya tela, quanta pasta Va, li demanen, no, un... a part dels anys de presó. Sí, eh? sí, un altre muntatge policial més, d'aquells que es treuen de la xistera els nostres estimadíssims Mossos d'Esquadra i una altra vergonya més que, que succeeix al nostre petit país. Aguayo no està sol, Aguayo Absolució són els castes que s'estan fent servir, hi ha, hi ha actes, hi ha actes que després us anirem desgranant a mida que vagi avançant el programa per tal de, de, poder, de poder donar suport al, al Roger i des d'aquí doncs, en, en, farem, en farem difusió. De fet, aquesta dedicatòria ens la va, ens la va aconsellar l'Eva Pous, l'advocada la, la de Solidària, Pous. la mestressa Pous i amiga del programa, ens va dir a veure si podeu fer una mica Difu, de, hi ha un cartell que, que d'un concert molt xulo que després us, us recomanarem i, i més que fer difusió doncs el que volíem era donar tot el protagonisme avui al, al Roger Aguayo i al seu cas i, i per això la dedicatòria d'avui. Començarem amb els temes, començarem a, a tort i a dret. Sí, sí? No, no, hem decidit no hem decidit qui comença. Qui? Jo però... puc començar, si voleu. Eh? Pues Vai, vinc molt suavet. Vinga. Vinc amb un tema de l'Aina Coda, la nostra amiga de Terres Valencianes que que la setmana passada vam poder veure el seu vídeo de felicitació pels sí. 400 va ser la primera en, en sortir allí al, Sí, això al no vídeo. ho hem dit, eh? que a, a més de l'Aina, que ens va fer moltíssima il·lusió el, la vídeo felicitació s'hi va apuntar la, famili, la família Fracàs, s'hi va apuntar la gent del Casalet, la gent de Morapio Loco, de, Morapio Loco, de Casparrata, Casparrata el, els ignorants. Els ignorants, sí. I a més a més, el, el, dia, el dia del 400 estaven per aquí els ignorants, hi havia sí. la gent de Casparrata, de Morapio, va ser, va ser molt guai que vinguessin gent de grups que, que tenim com a referència i que, i que són realment amics. Doncs sí, doncs mira, per obrir, per obrir foc a, avui, us porto, com deia, l'Aina Coda, amb la seva última cançó que, que ha penjat a YouTube, que no forma part de cap treball ni res, simplement, com es fa avui en dia, un single suelto, que es diu Julio Verne. Arranca, I és en castellà, que normalment normalment ho fa gairebé en català, menos algunas menys algunes cançons que té en castellà, que aquesta és una de ellas. hi Escribiendo como Eric, que vaya, me gustaría no hacer videoclip y tener esas visitas. Hay personas que me escuchan pero no entienden de rimas a hablar y andar con prisa. Todos sonrisas hasta que tú te caes. Te digo la verdad, me da igual que te enfades. Estás buscando hierba todas las tardes. Y tus padres pagándote el fútbol para que marques goles. Hay errores que se vuelven a cometer. Si no lidias con los problemas, ellos te van a comer. Tener llaves para puertas donde está prohibido entrar es como buscar el insta de tu ex y darle like si te hablo es pa' que me escuches, aunque tengo que admitir que digo gilipolleces a veces. También prefiero no pensar mucho, Te doy vueltas a todo como al mundo. Julio Verne, juro verme y aún estoy esperando a que me cieguen los focos de algún escenario. Te doy la palma de mi mano y me quemo como canarias, eso no estaba en el contrato. Eso no estaba en el contrato letra pequeña mata gato. Mis letras pueden alegrar un lunes. Lo supe cuando entraste ese día en mi YouTube. Soy la avioneta con el color morado un 12 de octubre. Mi rap, la Mona Lisa en el Louvre. ¿Te aburres? y no sabes cómo fingirlo, vivir para contarlo, contarlo para recordar que lo has vivido. No es lo mismo, te estuve buscando, me haces falta. Tiro como pirlo, demasiado contenido para tus oídos de cera. He escrito la canción que hace tiempo quería escribir no aquella que quiere escuchar cualquiera, porque me he dado cuenta que escribo mejor para mí. Si supieras por qué he tardado en responderte, aquí tienes la respuesta, escucha el audio y vete, estoy haciendo que te despiertes, le doy vueltas a todo como al mundo Julio Verne. L'Aina rapeja bé en catalán, en en euskera, en gallec y en localicosis. Com, com Clar que sí. Molt bé, la veritat és que no l'havia escoltat aquesta, aquesta se m'havia escapat i és un altre temazo, una, una nova perla que treu la, la, la jefa de, del País Valencià. Sí, de fet, m'ha sorprès perquè sí que va treure un, un disc, que és, bueno, un... va treure tres cançons del tirón, que es deien mm. Dosis, sí. i encara no havia gastat totes les bales del Dosis aquest, que ja pam, ja en tenia un altre. Sí, eh? no, no para. No para, no para. És una maquinita. Molt bé, doncs d'una maquinita ens n'anem amb una altra, encara molt més a baix. Ens n'anem ara amb, amb la Morty Jaleo, aquesta cantant de carrer de rumba punk mestissa i feminista, Porto un tema que es diu Autodefensa Feminista, que ha sortit fa, fa poquet, extret del seu nou videoclip i que és el primer single del seu nou àlbum titulat Algarabia, que veurà la llum a la primavera del 2022. Gravat a Sevilla l'octubre d'aquest 2021, aquest videoclip ha estat escrit i dirigit per Isa Aranda, amb Àngela Cota a la càmera i, i la mateixa Morty Jaleo com a directora de producció. El tema va començar com un rap que va escriure durant un trajecte en autobús el 2018, el somni de la mort i Jaleo era que es convertís en un himne feminista i així ha sigut, de tal forma que des d'aquí li donem una forta abraçada i moltes felicitats, Morty. Un gran treball. Ah. solo de senza femminita. Ole! I quin art que té la Jaleo? espectacular el temazo, autodefensa feminista, va sortir precisament a, a les 12 de la nit del dia 25 de novembre un, un dia d'allò més assenyalat amb, amb aquesta temàtica. I, tant, i, tant. I, I si no heu vist el videoclip ja el podeu mirar a raditrama.cat, que el tenim penjat. Allà a la I, secció videoclips, molt bé. I és un, és un videoclip molt, molt guapo, molt ben, molt ben fet per Lisi Aranda i, i l'Àngela Cota i la mateixa Morty Jaleo. I bueno, un, un, una perla per començar, per, per, almenys la, la, meva, la meva música d'avui, una perla per començar la meva andadura en aquesta edició 401. I tant, ben fet. I ara seguim començant, que estem a la primera ronda, el que tira la seva primera bala és el Manolo. Seguim començant. Avui, avui portem sistemes, eh, Manolo? Sistema, sí, sí, sí, no, vaig, vaig tranquil avui. Avui bé, eh? Sí, <laughs> sí, sí mira, vaig tan tranquil que, que m'he permès portar uns superclàssics, un d'aquests grups que, clàssics que m'encanta escoltar. Són els... He de tirar una cunya d'aquelles... De... No, no, no, vale. no perquè no ha sonat. No ha sonat vale, aquest tema. Vale, vale. El grup sí que ha sonat no gaire, són els, són els Specials, i us porto un tema que es diu Ghost Town, que suposo que el, que el coneixeu, un tema molt tranquil, llarg, eh, que és de, del mateix àlbum Ghost Town del 1981, crec Om, que la... Homònimament parlant. Homònimament parlant, sí. per començar. Crec que aquesta banda no, no cal gaires presentacions, només que, que l'escoltem i que la disfrutem. Som-hi! aquest ambient fantasmagòric s'acaba la cançó. Que De fet, de fet parla d'això, la, la cançó d'una ciutat que, que han tancat tots els bars, que ja no hi ha res obert, i van allà amb el cotxe buscant a veure què troben. Ah. Sembla prepandèmia o, o, o en pandèmia, millor dit, no? Una quan, mica, quan, sí. Quan no hi havia ningú al carrer, tal, Ghost Town... Sí, sí, sí, ja, sí. ja és així. Quan, quan no hi ha vida, es sí, tornen sí. ciutats fantasmes. Pues així han, han sigut els Specials que van començar el 1977, que ara ja portem grups del 2010 i diem, hòstia, és clar, ja fa clàssics, uns anys, saps? Però quan portem d'aquests és com, uf, és que ja fa això... Estic d'acord, eh? O això d'uns clàssics perquè van començar el 2010, no, no, no, no, no, no. Ja. no, no encara, no encara. Re hauria de ser clàssic si no és abans del 2000, no? Exactament. Mm. Mínim sí, 20 sí. anyets de marge... Mínim. Sí, sí, sí. sí. sí. Molt bé, doncs ara anem a la segona ronda. Segona ronda. Sí. Us porto una banda que tots coneixeu, són les Crudes Covenci. Yeah. Uh. Sí. Amb una cançó que es diu La Gorda, que com tots podreu endevinar van en contra de la gordofòbia i, i a favor de la diversitat de cossos, que tots els cossos són normals i tots els cossos estan bé i, que, i t'has de sentir a gust amb el cos que tinguis, que el que t'hagi tocat. I no I... som maniquís ni volem ser-ho. Exacte. I, i ja està, i no m'enrotllo més perquè ja ho diuen tot, eh, tot elles. Té una intro llargueta i després ve la cançó. una gota con sentimiento. Soy talento, chura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me quería saludar por gorda, hacerme sentir inferior. Que si los nervios y la falta de control, qué horror. Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho, las de más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gota llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza y a partir de ahora disfruta de la danza de esta gota con su panza. Es pasa cruda que nunca tranza. Esta es la gorda que llegó a tu casa. ¿Oíste? Vamos. Llegó la gota, la gota llegó. Llegó la gota, la gota soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda. Nena flaca, sexy, en la TV siempre lo mismo perfecto, qué lindo. Anorexia en tiempos de guerra, Paulina, Jennifer, sé qué perras. Pasando hambre, haciendo dieta, mona para las tetas y las niñas sofocadas. José papi, José muñeca, aquí bola, pero no de nieve, que tiene hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando paso por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera, los super fuertes, los super machos rompiéndose el cuello. Mirando que mi cuerpo bello, gigantesca exceso, volumen. A quienes consumen cuerpos colonizados los tengo estresados. Ven, me vas a cargar. Ay, chico, te va a genial. No me escondo para comer, tengo amor de mujer. Estoy en paz conmigo misma. Sabia de mi cuerpo y mira a través del prisma. Que ves el reflejo de la luz que dejo al caminar. Rolletes de grasa en mi cintura, no me voy a operar ni embutirme en una faja. Ataja, la gota se reveló, sintió, rimón, se confesó, explicó y una vez más, como siempre, te le echó. Baja de peso tú, porque yo yo no, ¿oíste? Fati, Fati, Fati, papi, ¿oíste? Esto también es para mami. tierra que tantos mitos y leyendas encierra. Redonda como acetatos para la novatos y los novatos. Redonda como un CD que contiene este background que se hizo para mí. Circular como las monedas, como el pan. Redonda hasta donde quiera, como las mías que están como están y mira ya por donde van. Resistiendo como gota, como negra, como guerrera puta digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, esta es la gorda haciendo escuela. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda. quin flow que tenen aquesta penya també. Eh? Tremendo, sí, sí. tremendo, tremendíssim el temazo que s'ha tret de la màniga el mestre de Tecles amb les crudes comencis, espectacular. Molt bé. Molt bé, all right. All right. Pues mira, Segona ronda ja començant sí. així amb... No, no, ja, ja t'ho he dit, me l'has deixat allà ben, ben posada, ben sí? posada. Però abans de la cançó tens un cartell, no? Sí, tinc un cartelaco, perquè us volem anunciar un bolazo en solidaritat amb el Roger Aguayo, a qui avui estem dedicant al programa. És un bolo que tindrà lloc el proper 5 de desembre, diumenge, a les 21.30, a la Cabra de Vic, amb actuacions d'Insert Show, Grugui Rude, Miricians, The Doitols i Juanchitos. Wow. Bolazo organitzat per la gent de Pigot Negre i Alerta, i Alerta Solidària. Els Juanchitos qui són? Són els fills del, del Juancho? Pues... El Juancho pues, Escalari o què? No sé si va por ahí o és, o és <laughs> un... No crec, no crec. O és una broma entre Panchitos, Juanchitos o algo així no, no sé per on li pega. La ja. veritat és que no, no conec el grup, però, però, Home, hi ha, però hi ha, és divertit, eh, el nom? Hi ha una, un, una altra de les bandes que és com homenatge a... Toy Dolls, no? Sí, Dolls, sí. Doncs potser és homenatge a... De, de Doi Tri, tribut, vull dir. Sí, potser. Tri, tribut a Toy Dolls i tribut a Escalaria, ah, ah, a Juancho Escalaria. Podria ser. Eh? Podria ser. Sí. Podria ser. S'haurà d'anar al concert a descobrir-ho, no? pues estaria bé. Molt bé, i a nivell musical, la meva segona ronda us porto un tema de Frodo Tosho, que és un grup feminista i rural de la comarca de Condado a Galissa, format al 2018, amb Sílvia Rodríguez, alias Xia, Laura Prado, Sílvia Mella i Rosa a les, i, i Rosa a les veus, i a més a més hi ha la Irma com a DJ i els cors. A més venen molt ben acompanyades perquè porten a la jefaza del País Valencià. Reverència. Sí, Su Altesa. <laughs> la nostra, la nostra col·lega Tessa, la genial FMC del Musafas, al País Valencià. Us portem un tema extret del seu darrer videoclip amb la instrumental de Corazón Molotov i la guitarra de Cristina Morquillas. És un tema que dedico molt especialment a la meva estimadíssima ara, Noelia, ara. que avui no està aquí i, per tant, com que no hi és, li dedico un tema i l'envio des d'aquí un fort patonet. I és un tema que porta com a títol Cospès na terra. Veas que te encerro en A nos enjerra, días antergas En enxerga na terra das meigas Nos atacamos como peras Presa na caverna Colegado das bellas Que te pensas Tenemos vengajada Escopeta Con feminismo depurado Encho a libreta y e non rapeo Doulle llena boca os puretas a muller también protesta na terra Das lobas ou vea coma A su mundo en oso irmá Estamos a espera de que vos poñades Todas las sinas de alerta señas de alerta, Siga atenta pin en este espacio pa montarte la reyerta a la vez Vineta vine la festa, nada de gallito Pero lenta ya la cresta. Ah, no mos que les figues, De ese flow de se representen, son killers. Tu mejor que mires, pilles el micro y no brilles, Feminismo no sa lingua, Será millor que te pires. Y no hacer flow. Decido ser parte de la resistencia aprendiendo a lidiar Pa' culpa coa impotencia Sobrevivos delirios la cultura patriarcal Patriarcado capital, alianza criminal Feminismo, barbarie será siempre un solema radical Porque actúo en raíz problema Autodefensa feminista como a nosa prioridades Somos flow, no tenemos medo de gritar en libertad las sombras de imperio atacan Pero estamos todas armadas Miles de rostros combativos Desafiando, contraatacando A paso lento pero firme Firme colectivizando medo Conscientes dun proceso longo con folgos de abondo Para a carreira de fondo Imos de facer outro Lopez na teraz, pes a terra, amb els peus de terra, Frodo Tosho i la Tessa, la, la, la mestressa. La mestressa. Mestressa, l'altesa... Sí. A mi m'agrada dir-li altesa. Perquè Su altesa. Su altesa. I tant, a mi també. I té alguna cançó, no? Un disc que es diu... Un disc? Sí, que es diu altesa. El, el primer disc en solitari crec que es diu així. Sí, sí, sí. sí. Temazo, temazo, com no podria ser d'una altra manera quan s'ajunten a, aquesta, a aquesta colla de bèsties temazo feminista com havia de ser i amb els peus de terra. Molt bé, molt bé. Caram, Isma, pues sí que te l'he deixat votant, eh? Sí, sí entrava, sí, sí, entrava fineta amb la de Crudes Comencis. Sí, a mi, a mi no me l'has deixat tan, no. tan votant, eh? Canviaràs el registre. Canviaré el registre. Va, encara, no. encara vaig tranquil avui. Ja, hi havia hi ha sistemes avui... Ja t'esbararàs, ja. M'he tallat. Ja m'esbararé, sí. No et preocupis, que ja ens les veurem més endavant. uh, <laughs> Ningú en tenia cap No diré cap, cap, eh? cap número no, no. de tema ni res, però, però no, ja no. ens les veurem. <laughs> <laughs> Mireu, jo, jo pateixo per la cinquena. Vaig tranquil, tot i el grup, que són els Moscú Death eh, Brigade. És, que t'anava a dir, diu, vaig tranquil·let encara, el llegeixo aquí, Moscú, dic, a veure, si venen de Moscú, molt tranquil, molt tranquils. no sé. Eh? Sí, sí, són aquesta brigada de la mort de, de Moscú, com el seu nom indica, venen des de Moscú a, a Rússia, però... Eh, bueno, o sigui, fan com un acústic, és un tema diferent, molt, ah, doncs molt, molt tranquil·let, amb moltes o sigui, canten ells perquè la Moscú Death Brigade és una banda de, de punk, rap, amb, amb música electrònica i són dos, dos MCs i un, i un DJ i, i, i canten ells dos, però en el vídeo hi ha, hi ha moltes col·laboracions, fins i tot el, el Non Servium, l'animal, surt sí? allà fent un, fent un cameo i, i, i diversos grups, i la veritat que és un tema bueno, interessant per ser aquesta banda, allà amb, amb, amb una guitarreta acústica i tal, i va sortir Ferrer i es diu Flames are Burning. escudet, Brigade. In the darkness, flares are burning, lightning and shining, Gate was a product of a dark time, a flames fists and wheels of cast iron. Looking down the barrel of tomorrow, it was harrowing, but persevering over and over, more addictive than heroin. A decade later, still carrying on, another year to overcome. Pop the flare with the good times ever roll, pulling all stops. If you fall back down, let us be a pick me up song. It was a song to overcome challenges too, to channel the vibes of the rhymes that ring true. Making beats and writing riffs, it was a daily routine, like I was in the basement cooking up the medicine. Writing in reality, you fear of it the minute you let it get into later to get rid of it, gritting my teeth. But looking forward to tomorrow, really, if you're sharing the feeling. Throw your hands in the air to the ceiling. Throw your hands in the air to the ceiling. In the darkness, flares are burning, light beacons shining. survival of the seas of battle Get a victim in pain is like a ball and chain Nothing but an enemy within As a dream it all can't break Your striving is not in vain Each and every day you give for more And you get less Lost a peace of mind Cannot play with bad Master evil that will do lives on and on Hate phenomenon Bad praise and culture Greedy martial do on carry on Stop us don't bother Remember you got a brother and sisterhood We are the army that go under We are that mad sad, David forces your lives a fact We become a stone that breaks in half Leave me here my back So much is done for those before me I get to dream The legacy and got the fight to think I want and beat the fever they come, calm, harder they fall If you know the feeling Throw your hands in the air to the ceiling Throw your hands in the air to the ceiling In the darkness Flares are burning Light beacons shining on a new day rise. Flags are burning alright, the fire's on the front lines, lighting up the morning. Let the new day rise. Been here for years, no calling the combat rebelling the attack, if you got my back Crocodile rhymes are timeless, it's a fact In it to win it, my ball, gotta go speak back in the darkness, flares are burning. era tranquil·leta i no, no? I no. Eh, tenia... Sobretot per les veus, no? Sí, es nota molt que són, que són ells i tenen unes veus sí, molt, sí, molt potents, sobretot un, un dels dos que té una veu així més... No? Anava amb la guitarreta acústica aquesta, però la guitarreta acústica anava a tota hòstia. Sí, sí, sí. sí, sí. I, l'acabat l'acabava amb els dits sollats, el, el de la guitarra déu nhi Sí, però és curiós, eh? és com un tema així, abans ho dèiem, no? com un himne de, de, del matxero allà... Sí, sí, sí. sí, sí, no, no, sí. Està bé, està bé. Molt guapa, molt guapa. A més, eh, això que dèiem fora de micro, no? el fet de que Moscudet Brigade canviïn de registre també els hi dona com un, com un plus, de, sí. de, almenys com, com a cançó curiosa, mhm. mm -hmm. fora de, del seu estil habitual. I tant, sí, perquè, perquè aquests comencen i van a tota castanya amb, sí. amb l'electrònica de fons sempre, no? Mm. Que guapa. Molt bé, després d'aquesta perla, d'aquesta nova perla que s'ha tret el mestre Manolo de la Màniga, Ara és el torn de mestre Ricky que tira la seva tercera bala obrint ronda. Estem ja arribant a l'equador del programa, encara no? Si no em dieu el contrari, porto una estrena aquí al Pim Pam Pum. Me'n vaig cap a Saragossa i us presento les columna doncs... No em sona, no però em sona. podríem ser, podrien ser de, de, de Madrid. Madrid podrien no? ser de Madrid, sí, Columna, sí, sí. claro. Duelo Duelo... Accidente. Sí, exacte. Nom eh, contundent. Això, columna, pum, que si et cau al cap te... fa mal. <laughs> doncs porta una cançó extreta del seu primer àlbum del 2018, Les coses que perdemos, després en va treure un altre l'any següent, i porta una cançó que es diu Manada i que també l'hauria pogut portar pel programa del 25N, però clar, no hi cabien totes les cançons no, del món en aquell programa. No podia ser. Però algunes van un poquet a poquet i una d'elles és aquesta, columna Manada. Enxufa-la! Enxufa-la! postejaven una mica, mm. popejaven una miqueta també, sí. eh? o sigui, l'hauria pogut portar l'Eric o, o el, però el mestre Lara. Però, però també garaja, garajejaven una mica. Sí, eh? sí, sí, sí. sí. I la lletra que... més combativa no podia ser. Ben guapa. Ben guapa. La veritat és que excel·lent la, la nova troballa, que no havíem passat encara per aquí, pel Pim Pam Pum, no, doncs no, no. donem la benvinguda a aquesta columna. De, des, des de Saragossa. Ja ves, ja ves. déu nhi A mi m'ha molat molt. Mm. Sí, sí, sí, sí, sí que és veritat que, que el ritme era així, però per a mi la lletra i, i com ho conjugaven tot plegat m'ha molat molt, molt. La veu que ens recordava molt a la Blanca d'Accidente, sí. no? Mm. Cert, que ho comentàvem. Certament. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Després d'aquesta nova perla del mestre Tecles... També te l'he deixat votant o...? Ara, en quant a estil, no, però sí, però podem dir que sí. Eh? Sí. No, sí, sí. Va, tu sempre me les deixes votant. Aquí vota tot. <laughs> Mireu, porto els Maconac, que és una banda de folk rock lequitxarra. Són el Joseba a la guitarra acústica, el Miguel al banjo i els cors, Coldo al baix, Irati al violí, Kemen a la guitarra elèctrica, Marcel a la bateria i Banyat a la triquititxa i l'acordió. A més, venen molt ben acompanyades, com sempre diem, pel Fermín Muguruza. Oh, oh, home, sí. Triquitissa i Fermín, eh? Sí. Això ja això, bueno, és un combo bastant brutal. Amb, amb això queda tot dit. El, el Fermín Muguruza, aquest artista polifacètic d'Irun, a Euskal Herria, veu de Cortato i Neu Gorriac, entre d'altres. Portem un tema que es diu Control Accent, tema extret del nou videoclip de la cançó que eh, pot trobar que es pot trobar al disc eh, Bitàcora i, i que està editat per, per celebrar el 10 aniversari de la banda. Tota una joia. Gaudiu-la. Manu McConaughey, aquesta banda de folk rock de guitarra, amb aquest control accent, amb la veu inconfusible de Fermín Muguruza. Com hi anaven, eh? Molt deixa'm dir-te que ha sigut espectacular aquest tema, eh? I anaven, i anaven. Va sortir fa poquet i el vaig agafar al vol i la veritat és que molt, molt content. Al principi semblava que era un estil més tipus unsa, al principi, però després li fotien canya... Acceleraven, no? acceleraven, I... sí, mhm. sí. Sí, sí, molt bé. Doncs mireu, ara em sembla que, que vaig jo. Sí. Però abans de tirar el meu següent tema, us volem convocar a la manifestació que tindrà lloc el dia 4 de desembre a les 5 de la tarda a la plaça 11 de setembre de Caldatenes per re reivindicar l'absolució del Roger Aguayo, a aquesta persona que li estem dedicant al, al, al programa d'avui. I tant. I després d'això, i mira, i en relació també al, a la manifestació aquesta, us porto un tema que es diu A romper la calma, d'un grup que es diu Dosix, que us vaig portar també al programa 400, però amb el Pau comentàvem que pel, pel 400 vam portar moltes cançons que no, no ens lluïen d'alguna manera perquè no les, no les comentàvem i amb, i amb el Pau dèiem anem a tornar a posar aquestes Clar cançons sí. no és el cas, jo he portat al grup no és la mateixa cançó però hi ha moltes que jo tornaré a, a portar perquè... I llavors tirarem la cunya d'aquesta cançó. I llavors cançons. tirarem aquestes cunyes, sí. Exactament. Els dos X són una banda falques, de... Falques, de... falques, sí, falques, perdó. perdó, Pau, eh? Que, que avui no estàs i això s'està desmadrant. Això se'n va de mare. Sí, sí. Doncs els Dos X, com us vaig comentar, el 400, són una banda de rap metal de Santiago de Chile, són com els precursors una mica d'allà de la zona d'aquest estil, que a mi em recorden molt als, a bandes com, com Molotov o com com els... Em sona. A, com els Aves Corpus o bueno, bandes així d'aquest rotllo que fan una combinació de, de canya, rap, eh, prou interessant. I això, a romper la calma. Thank puerta no te siempre sigue latente en el lamento de la gente que se traspasa por mis venas y no pasa, no vale la pena que se acumula en mi cabeza, que se me queda y no me deja libre en este mundo. No direu que no esteu millor ara, família. Ara, Joder, ara amb més calentones... No? Mare meua! Tenia algú de, de Molotov i de moltes altres bandes, no? Tenim candidat a cançó de, de la vetllada, eh? La veritat que sí, sí. Espectacular. Sí, a mi, a mi aquest grup és una descoberta i fa molts anys d'aquesta cançó i en concret avui l'he portat perquè em sembla que ahir va ser l'aniversari de, la, de la batalla de, de Seattle que fa 20 24 anys, diria, d'aquells dies a Seattle que, que va haver-hi una gran revolta i a romper la calma jo crec que, que entra entrarà fina. Hombre, i més amb, amb, amb l'anunci de, de la Mani de, de Guayo, sí. que no hi falti ningú, cremem els carrers en, solidaritat amb, amb aquest company i, i brutal, brutalíssima la, la cançó, que dèiem que fora de micro dèiem que ens recordava Molotov, però també una mica Rage Against the Machine, mm. i anàvem sí, sí. fortíssims. Anaven no, molt fortes. Dos X des de Xile, tremendos. És una d'aquestes cançons que quan la portes, la tires, i quan acaba et quedes tan a gust. Ah, no? Sí, sí, sí. oh. <laughs> No, i jo penso que fins i tot eh, estan, estan aquí entre nosaltres, als estudis de Radiotrama, els companys que l'escolten i les companyes que l'escolten, quan tu veus que li mola molt la cançó, es nota. Sí. Mm. I dius, ah, i encara en regales més, perquè dius, ah, esta les eh? eh? Esta les <laughs> Esperem que vosaltres que ens escolteu també també us hagi agradat tant com a nosaltres, és un tremendo temazo. Segueix la música combativa, seguiu a Radio Trama en aquesta edició 401, ara és el mestre Tecles que obre la quarta ronda. Hem arribat a la meitat del programa ja, eh? Com aquell que, el que sí, sí. no vol. I no hem tirat cap falcacunya. Vols que la tire? Falcunya. Vinga, som -hi. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià pam, pam, pam. Ben falcada la cunya, eh? Ben falcada. Sí, sí, sí, està falcadíssima. Ja. Per cert, Ràdio Pinsania l'altre dia ens va fer un tuit molt divertit que, que ens deia que, que, que estan molt contentes de que arribem al programa 400 i de fet ens felicitaven, i, però que clar, en programes de 4 hores i pico com, com l'altre dia vam fer o amb els Casparrata que, que clar, ells, ells tenen un, un temps i que no. I que no. I que no els acaba... hem desfalcat. Els hem, sí. <laughs> desfalcat la bueno. seva graella. Però bueno, molt contentes i molt orgulloses de sonar al Berguedà, de sonar a, a l'Ateneu Llibertari de, de Escolta, Berga. Però això que ens ho diguin i jo faig uns talls i amb ells els hi passo clar, clar, i fem, editat i ja està. Fem eh? Fem fascicles. Cap problema. Mirem-ho. Mirem ara, ara potser ja és tard, però a la propera que, que hagi de... Si és un problema per, per ells, doncs... Es... No sé. Els programes aquests són te'ls has de prendre com una sèrie. Sí. Avui mires sí. un capítol, sí. demà mires un altre... Sí, perquè si no pots fer mal. Sí, pots fer mal. De fet, hauríem pogut fer tres blocs, perquè va ser primer el bloc de, dels antics col·laboradors del programa, després el concert i després els actuals mm. col·laboradors. Sí, Sí, sí. sí bueno, Hauríem estava... pogut treure tres programes d'allí. I tant, i tant, i ben bons. Molt bé, continuem amb més música combativa. Vinga, doncs jo porto una banda... He volgut tirar un temazo clàssic que no ha sonat, la banda sí, són els Pennywise. Olé. I extret del seu disc Full Circle, que és el disc d'aquesta penya que jo tinc tatuat al cervell, totes les cançons em semblen temacles, com una casa. I avui porto la primera del disc, la, la que obren el disc, que es diu Broken, i sona que trona així. yeah! Aquests anaven tan atropellats com la teva secció punquidona de la setmana passada, eh? <laughs> sí. de fa dues setmanes. Déu-n'hi-do, déu nhi déu Bueno, és així. Els Pennywise, un tiro fijo també aquí al pim-pam-pum, sí. tot i que no han sonat pas tant. No, ho he mirat i l'Eric, em sembla, i el, o el Pau n'havien portat alguna, i jo dos o tres, però no... Però bons que són, han sonat molt poc. Sí i a més una de les bandes referenciades dins d'allò que nosaltres anomenem el punky yankee, sí. però ben fet, així rapidet, bones guitarres... Com el Rancid, els sí. Nou Effects i tota aquesta trop dels anys 90 que, que lo partien bastant. Exactament, així és. Que serien clàssics? Els... Sí. Aquí sí que sí. entraria a categoria clàssics. Sí. Sí, sí, perquè a més ja estan grans, vull dir que <laughs> o són clàssics ara o ja no ho seran. Sí. <laughs> Molt bé, doncs si us sembla anem a una secció d'allò més especial. Doncs anem-hi. obrim la secció Punky Dona. Així és, penya. Arriba la secció Punk i Dona que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Immaculada Puente, però ho deixarem en Imma, que és millor i més curt. Nascuda un 6 de desembre de 1979 a Valladolid. La seva mare no era verge però no li va importar gens ni mica. La seva vida laboral ha estat sempre enfocada al comerç. D'entre les seves aficions destaca la música en directe, viatjar i fer una bona cervesa. I és que a la Imma, amb moderació, li encanta tastar cerveses noves. No es considera una persona maniàtica, però potser les persones del seu voltant dirien el contrari. Potser ho és sense adonar-se'n. És una persona molt nerviosa, però de caràcter tranquil, una mica tímida, però si cal treure les urpes, les treu. En quant a les seves influències musicals són variades, a la Imma li agraden molts estils de música, seria llarga la llista, però per relacionar-ho amb el punk li mola molt la Polla Records, El último que cierre, etc. Quan li preguntem pels records del primer concert, recorda que va començar el 2015 en Calladictos i de moment és l'única banda en què ha participat. També recorda que estava molt, molt nerviosa i molt, molt, molt de ressaca. El dia anterior va sortir amb uns amics i es va liar, i l'endemà, doncs això, ressacón. Però excepte alguns errors va anar tot força bé. I pel que fa als plans de futur, la Imma espera que el futur sigui bo en tots els aspectes, però és més de gaudir pensant en el present, ja que si mirem molt al futur ens perdem la realitat. I ja per acabar aquesta secció, us portem un tema com no podria ser d'una altra manera de Calladictos, banda pucelana amb integrants de Valladolid i Nava de l'Assumpción a Segovia, amb la Inma, la protagonista de la secció punk i dona d'aquesta setmana a les veus, el Miguel a la guitarra, el Rubén al baix i el Tomillo a la bateria. Us portem un canyardo que porta com a títol Anorèxia i sona així de bé. Muchísimas gracias Inma por hacer posible una nueva edición del Punky donna esta semana dedicada a ti. Espectacular el temazo de, Inma con los calladictos. A mí al nom no, no parla pero pero em un fa molta gràcia, sí. porque es calladitos, pero cae ca, adictos. muy guapo, muy guapo. <laughs> No ho havia eh, A mí me em va costar. gustar yo miraba el nom y al final, cuando voy vaig dir un día de, seguir calladictos, digo, claro, si son <laughs> calladitos, calladictos. Muy guapo, muy guapo. Quina veu agudíssima. Superaguda. Sí, Podria sí. ser superaguda. la, la d'Inadaptats. O... Sí, sí, un, un rotllo així super... amb, amb aquests <laughs> pics. Amb aquests, sí. L'Alexa ah. d'Inadaptats. Sí. sí, sí, Perra Vieja, no? També recordava També una Madrid, Sí, molt, molt guapa, molt aguda, una, una veu privilegiada, la de la Imma, moltíssimes gràcies. La veritat és que ha sigut una, una, una relació a nivell de xarxa social superfluida, superfàcil, qualsevol cosa que, que ha, ha fet falta ens l'han cedit immediatament i molt, molt contentes d'haver pogut eh, establir eh, contactes i, i nexes amb, amb gent de, de Valladolid, amb els calladictos i, i amb la Imma. Una forta abraçada, amics. Molt bé, què més? Què més tenim? cap al Manolaken, no? Acabar la quarta ronda. Sí, doncs mireu, us porto una troballa d'ahir a la nit. És una banda de punk de, de Portugalete que es diuen Desorden i del seu... que, <laughs> que rieu, que rieu. No, Portugalete, que Portugalete. està allà al costat de Bilbo, això, no? Sí, al costat de... Jo he estat a Portugalete. De, com es diu allà on els Escorbuto? El... Hòstia. Santurci. Santurci. Santurci. No? És Santurci, Portugalete, sí, sí, sí. no? És de fet, hi ha un, hi ha un Com concert... Pradejón, que estan, hi ha un concert gravat en una qualitat... Tot a prop de mm, Bilbao. En una qualitat mm, horrible de, de, dels, dels Escorbuto a, a Portugalete, que jo tinc, tinc un disco, que sona allò... Bueno, fatal. <laughs> Sí. Són pitjor que nosaltres. Bueno, els Escorbuto en directe en aquella època, pues, així, no? Bueno, però, però no són d'aquella època, són del seu primer àlbum Mucho Caos del 2018, amb alguns temes en, en, en euskera, com aquest que us porto, que és el primer, que es diu Etsipena. Etsipena. Que guapa, tio. Aupa, opa, eh. Molt bé. Desorden punk en, en euskera, que sempre entra, entra finet. Entra limpio com una mañana de primavera. I ara comentàvem que és... No, no, eh, podria ser una opció per, per punk i dona. A més, ho tindrem la... en compte la cantant ho dona tot, els, els vídeos, està allà amb el públic, allà fent pogos... Vull dir... Sí, eh? Sí, sí. Farem mans i mànigues, la veritat que sí, Manolo, perquè bueno, ja sabeu que Punky Dona és una secció que intentem que sigui fixa al programa i, i, i la veritat és que aquest grupazo des d'Euskal Herria, des de Portugalete, amb aquesta veu femenina tan guapa, uh mhm. -huh. intentarem que vinguin, i tant que sí, ja, ja, ja farem negocis ja. Sí. Molt bé, déu nhi déu nhi quin temazo s'ha tret de la, de la màniga el mestre Manolo. Seguim al Pim Pam Pum, continua l'edició 401, ara és el mestre Tecles que obre cinquena ronda. I us porto la secció Foli Seitan. Foli! Foli! Comencem a anar esbarades, eh? Sí. Un poc sí, eh? Sí. I bueno, jo amb Pennywise ja ho anava també a l'anterior ronda i mantindré aquest to perquè me'n vaig cap a Itàlia, crec, són els Propagandi. Oh! Sí. I, i la cançó que he triat per la secció Punky Dona anava a dir Foli Seitan d'avui <laughs> us porto una cançó que es diu Potemkin City Limits i sona que trona Foli Seitan Good night! over here Funky Yankee des d'Itàlia. De des d'Itàlia. Sí. Propagandi. Propagandi. Ben bona, ben bona mestre tecles. Som, fan bé aquesta penya, eh? tenen un rotllo guapo. No és la primera vegada que passaven pel no, pim-pam-pum no, no, no. i sempre que venen, venen a lo mateix, que és a portar un, una joia com aquesta, ben guapa. Jo ara intueixo que tu pujaràs una mica de decibels o de ritme o no sé com dir-ho. Jo espero que sí. sí. Només ho intueixo, eh? no, no n'estic segur. Mira, us, us haig de confessar que avui la meva més trallera, podríem dir, és l'última. Ah, però, però, la intuïció m'ha fallat. Eh? Però però dit això, també us haig de dir que aquest, aquest, tema que us porto és un tema molt especial i molt guapo, ja veureu que no, que no, no defallirà. Ara ho estic llegint aquí, també et quedaràs a gust. Sí, a perquè a més em sembla que o sigui, és, és, a la cabeza. És la primera vegada que, els, que, que posem aquesta banda. No pot ser. Jo crec que sí. Jo crec que sí, jo crec que no, som, som així de destralers i no, i no en sabem més i aleshores doncs, tal dia com avui ha de passar pel pim-pam-pum de Distillers, banda de punk rock formada al 1989 no, ja Perdó, havien sonat. 98? Ja havien sonat, Isma. Sí? Jo els havia portat, de fet. Aquí, la Wikipedia del... Quan fa? De fet, crec que vaig portar la que tu portes avui. Va, no, va, no. <laughs> o sigui, cunya, aquesta de Molotov eh? em sona. Aquesta... <laughs> la vaig portar el 181. 181, va, no. O sigui, això és el 2015. Aleshores bah. hem, hem trigat, hem trigat 2000, massa. 2015 és un clàssic. Sí. <laughs> I també havien sonat de Distillers un altre cop al 103. Al 103, va, no. També en fa uns quants. I tu, Isma, els havies portat també. Sí, eh? El 295, el 2019. Mare, mare Hòstia, meua. no es pot fer res en aquest programa, no, no, no, eh? Sí. Ve, el Riqui aquí i et, et, et treu... Amb lo bé que estava quedant tot, això és quan, condena. com quan et paren els Mossos i et veuen allà tot el que, clar, tot el que clar, tens, clar. eh? No, no, això sí Joder. que ho fan, eh? Això sí que ho fan, com, el, com, és, com a més tecles, te saca hasta, sí, sí. hasta que portis els gallumbos. El mega, vamos. <laughs> que cabrón. Home, és que dir que no havien sonat els distillers era quasi blasfèmia, això no, no podia ser. No podia ser que no pues doncs mira, ho, ho, tenia, ho tenia mal controlat. Com, com moltes altres coses ho portava, ho portava mal vist, ho portava mal pensat. Bueno, jo crec que ens ho disfrutarem com, com si no haguessin sonat. Sí, sí banda, banda de referència, banda de punt rock creada el 1998 per Brody Dale, cantant, compositora i música australiana. La resta del grup són Tony Bradley a la guitarra, Andre Granelli a la bateria i Ryan Sin al baix. Al gener del 2007, Dale va anunciar la dissolució de la banda Es un tema extret desde el des del LP del 2003 Coral Flag y es un temazo que porta como título Drain the Blood. I'm living on shattered faith Kinda likes to restrict your breath Never been a better time than this Suffocate out into the blood and rot it eren, els, eren de Distillers, que ja havien sonat, que ja havia sonat aquest Drain the Blood, espectacular, Brody Dale i companyia, aquí al Pim Pam Pum, banda de referència dins de tot el món feminista, queer, etc i, i, ben, sí. i ben bona, la veritat és que... I, I la veu aquesta tan trencada quan fota aquests crits... Uah. De, de delirium tremens. Sí, sí, sí, sí. espectacular. Molt bé, Canyella Branca, de, de, de The Steelers, aquí al Pim Pam Pum, en aquesta edició 401. Todo mal, pero todo bien. Pero todo bien, todo sí, bien. Sí, sí. Sempre ho diem, ens salva la música. Si fos per nosaltres, això seria una merda. ja, sí. Mm. sí. Bueno, ara, ah, Tampoc no tant, però... Però, <laughs> però sí. Però, sí. Mm, però la música ajuda molt. I tant que ajuda. I ajuda també molt seccions com la que ve ara. De llibres combatius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibuix los del furgón y no sirva para hacerse bajas. Le burro, le burro, le burro, le... Molt bé, avui us portem un llibre eh, molt especial perquè <clears throat> aquest llibre que us porto no té forma de llibre, sinó que té forma de, de caixa i el contingut el podem trobar obrint aquesta caixa. És d'un projecte que es diu Maharas i el subtítol és El origen de la misoginia i la destrucció de lo común, y os explicaré una mica de qué tracta eso, Y digo así, este proyecto nace en con la intención de rendir un homenaje a la figura histórica de la bruja, desmontando el estereotipo caricaturesco que fue creado durante su persecución y representando lo que fue en realidad, el exterminio de aquellas que no cabían en el nuevo esquema, viejes, solteres, pobres de los bosques, revolucionarios antifeudales y antieclesiásticas, parteras, comuneras, gays, lesbianas, trans, curanderas y un largo etcétera. Queremos recuperar y representar el carácter revolucionario y subversivo de estas realidades, realidades eliminadas de la historia a través de la imposición de un modelo familiar, religioso, económico y de género único, que no eran propias ni de, la, ni de las culturas precristianas europeas, ni de las colectividades campesinas de la alta Edad Media. Hemos elegido representar dicha realidad a través de un viaje sensorial, performático y teatral, representando por primera vez en tres cuevas de una zona concreta de Montserrat escogida por estar cargada de herencia mística e histórica. Y aquí fem un incís perquè us faig com el de show que explica aquí y es que aquest projecte neix unas compañías que feien, perquè ara crec que no ho estan fent, unes representacions eh, que parlen de tot aquest origen de les bruixes i de tota aquesta intro que us deia, i són una, unes representacions teatrals que fan, això com deia, unes coves de, de, de Montserrat i jo crec que, que ho tornaran a fer i si teniu ocasió d'anar és un proyecto molt interessant en unas coves en las que escoltes unos audios que fican como una mica amb, tot el, tota la info que vean en, aquest, eh, en, aquesta caixa que os que us comentava y això com una mica. Diu, tal viaje tiene la intención de transmitir unas capturas de lo que realmente fueron las denominadas brujas, abriendo una ventana a la destrucción de estereotipos y caricaturas. El folclore, los cuentos y las páginas olvidadas de la historia nos han robado el relato de uno de los movimientos de resistencia más importantes de la historia europea, insurrecciones campesinas y milenaristas, y de la más brutal persecución y exterminio habidos en este continente, leyes sangrientas, cazas de brujas, imposición del sistema heteropatriarcal capitalista, también hemos elaborado estos libritos que van de dentro a esta que, que os explicaba, con la intención de enmarcar históricamente lo representado en las cuevas, recalcando que no somos ni pretendemos ser especialistas en, investigación histórica, proporcionando unas pinceladas de estos movimientos de resistencia y de su persecución sin idealizarlas. ¿Por qué Majaras? que es el título del proyecto. hemos querido recuperar el término de origen siciliano, Majara, que se pronuncia Mayara, eh, apelativo que designaba a las curanderas mujeres cuya sabiduría se basaba en el conocimiento de la naturaleza y de todo aquello que la rodeaba. Sabiduría traspasada de manera oral de generación en generación, que en el de, Cataluña serían las tramantinairas. Tramantinairas, exactamente. A diferentes llocs del món digo diuen diferent. Se dice que el nombramiento de una nueva majara debía realizarse en noche de solsticio, en la confluencia de tres fuentes de agua, donde tres majaras expertas debían formalizarlo. Deriva del, árabe mahrum, cosa prohibida, cuyo significado negativo designaba a las excluidas, a las a desafortunadas y a las marginadas. En el sur de, la, de la península ibérica desembocó en majaradeta, majarón o majara, usados coloquialmente como sinónimos de loque o chalade, el mismo significado de excluide y marginade es el que permaneció en Italia, utilizado de modo despectivo para indicar a quienes operaban en el mundo oculto, siendo a la vez respetades y temides. El nombre Mahara es también un intento de homenajear a todas aquellas que la sociedad condena, por su sabiduría, por su diferencia, por su condición sexual o de género, por su etnia o por su estilo de vida. Això és la intro del primer dels quatre llibrets que van dintre d'aquesta caixa espectacular, amb una presentació estètica que a mi personalment m'agrada molt. En, a, eh, en aquest primer llibret, que hi ha aquesta intro, també hi ha una nota a la segona edició d'aquest llibre. Hi ha també una mica de context de la, casa, de la caza de brujas eh, i un marc eh, històric. També hi ha, hi ha un glossari de, de termes. Després, en el segon llibret, teniu... una mica de, historia... de de, la, de la un text sobre revueltas campesinas... milenarismo y movimientos heréticos. En el tercer libret teniu eh, La caza de brujas bajo la visión de la lucha de clases ...y un otro text que es un Mapa y cifras de la caza de brujas en Europa. ...y para acabar teniu en el quart llibret la persecución de la medicina popular, eh, plantas asociadas a las brujas i del imaginario de la bruja a l'actualitat. Això, com, com elles mateixes expliquen, no són expertes en el tema, no són historiadores, són unes companyes que s'han ajuntat i, i, i a través de les ganes de, pues, de compartir tota aquesta història oblidada i, bueno, més que oblidada, tapada pel, pel, pel patriarcat, no? que, que en parlem molt aquí al, al, tant, al programa també. Eh, és un format, com us deia, molt interessant. És una caixa de cartró amb quatre fanzins a dintre. També ve un, un ramillet d'espígol de, i també ve una, un desplegable així molt llarg, que és un... Com si fos un pergamí, no? Com si fos un, un pergamí, sí, que és una, una línia del temps que amb diferents eh, dates històriques que comença en el, en el 7000 abans de, de Crist amb el, ja les primeres organitzacions socials de, de caçadores-recol·lectores i, i va seguint en diferents dades històriques com la, prim, la, la creació dels primers estats i així fins al 1913 amb la condemna d'Enriqueta Martí i això, això és una, una edició especialíssima que us portem avui perquè, perquè coneixeu és una autoedició de les companyes, de les Majares i ara mateix no sé si encara els hi deuen cada còpies perquè van fer una edició limitada perquè, bueno, si, si teniu ocasió de, de veure-ho, es nota que és algú molt, molt maco, molt eh? fet sí. per elles, sí. molt maco, molt, molt... Mm. Hm. i les podeu trobar a través de les xarxes i si encara tenen còpies pues els hi podeu demanar i si no jo crec que d'aquí poc s'estan coent coses perquè surtin més, més exemplars d'aquest llibre caixa objecte també em sembla interessant haver-vos portat aquest llibre, per dir-ho d'alguna manera, i és que aquí al Pim Pam Pum, en aquesta secció, us portem llibres, us portem revistes, us portem fanzines, sí. i bueno, tota una sèrie d'objectes dintre d'aquest món, que és el món del llibre, de les, de les lletres, tot des d'aquest marc que us portem aquí, que és les, les, les lletres combatives. No? I això ha sigut la secció de llibres combatius d'avui. Preciós projecte, Manolo, i, i preciosa la, el resultat final. La veritat és que la caixa i tots els materials que, que hi porta i tota l'estètica que, que han fet servir és espectacular. Mm -hmm. La veritat és que és un gran treball de les companyes i, i molt xulo. La veritat és que mhm. no, no, no coneixia i, i has fet bé de portar-lo perquè sempre, sempre ens aportes aquest plus mm -hmm. de, de coneixença de noves lectures interessants com, com la que avui has portat. Molt a mi m'ha encantat el, etimològicament parlant el tema de les majares que és una paraula que, que, no sé, que, que crec que la faré servir a partir d'ara quan, quan parlem d'un boig però que no és un boig sinó que és que és una ment privilegiada, que sembla un boig des del teu punt de, humil punt de vista, no? Sí, sí, sí. Pues eh, li ha de dir no un boig, sinó un mahara, no? Mm sí, sí, sí. en el bon sentit de la paraula. O sigui que està plegat de connotacions negatives avui en sí. dia, però que etimològicament mm -hmm. ve no d'un... No hauria de ser així. No hauria de ser així. Sí, al, al, al final és el poder, és els estats, és el patriarcat el que ha fet que aquestes paraules siguin, es converteixin en paraules eh, totes les paraules boniques, pejoratives. No? Totes Com... les paraules boniques les, les perverteixen. Mm. Partido sí, Popular, el... <laughs> eh, la libertat, el sí, sí, popular, sí. Tota, tots aquestes, els conceptes aquests, tots els van... Mm -hmm democràcia. Sí, sí, eh, sí. Els demòcrates són els pitjors, que sí. els que s'autoanomenen demòcrates. No? Sempre I, per i així mateix, hi ha, una, hi ha una llarga llista de paraules que, sí. que el poder ha pervertit. I sempre i... per lo mateix, per, per, bueno, per intoxicar, per, sí. per tal de que la gent pensi una cosa i, i, i no sigui això. Per desvirtuar el mm. sí. que havia sigut i, i eliminar la memòria, no? sí. memòria històrica i... Mm. Bueno. Sí. No els hi deixem. A, a més, això, com us comentava, em sembla interessant aquest projecte perquè mm, perquè no cal ser Sílvia Federici per parlar del tema eh, i crec que elles aquí fan, bueno, o sigui, fan una recerca històrica que ens dona a totes per, bueno, pues per llegir i interessar-nos pel tema sense això, sense ser grans acadèmics o, o, o acadèmiques. I, tant, I acabar coneixent. Sí, sí, sí, que és el més important. I per amanir tot això us porto un tema que no té gaire a veure amb el tema. Bueno, no ho sé, si té gaire a veure, perquè és d'aquestes cançons que <laughs> ja, que ja sabeu. Ja sabem, però ja, sabeu, ja t'ho sabe. Sí, podria ser que sí. Eh... No, no entendreu gaire. Sí. Mireu, són els, els uh, Violent Hate Age, que és una banda de greencore d'Espanya, però no he aconseguit saber d'on són exactament, que van començar el 1988, amb la qual cosa són uns clàssics. Bé. I el tema que us porto en qüestió es diu Helado de fresa, <laughs> que... que a priori... Que a priori no quadra molt amb el grup i així, Eh, i està extret del, del, del, Barcelona, del Barcelona Chaos Compilation, que ja us vaig portar un oh, tema fa, fa un parell de, de, de programes, i així pues, iniciem una miqueta el despeine. Som-hi! Som-hi! també, clar, no? Helado de fresa, de, deia, no? Majares, no? Majares, helado de fresa, bruixes, tot. S'entenia tot. S'entenia sí, sí, perfectament. Tot. Violent Heritage, que és mal de cap violent. Sí, eh, sí. El nom del sí. grup ja... Sí. ja vale, sí. sí. No enganyen, no enganyen. Que és el que et passa quan et menges un gelat de, de maduixa i està molt fred <laughs> i, i et puja al cap. I, ets un Mahara, no? Sí, sí. No li trobem la relació, però aquí està. Està aquí, sempre està. Aquí. està sempre, sempre està. és la quadradura del cercle. <laughs> Molt bé, doncs després d'aquesta despentinada Delirium Tremens Made in Manolaken, la seva penúltima mai de falleix, mm. Arriba la darrera ronda, no? O què? O què? O què a ser? La meva última tampoc no defalleix mai, eh? No, no és la penúltima, ah, no, no, però és la meva última. Perquè eh? tu la teva última t'agrada que sigui la més amunt. Clar que sí, jo vaig progressivament cap, cap amunt. Jo, lo del llibre d'estil el podria haver firmat jo. I tant, és, <laughs> és meu. <laughs> és meu, no? <laughs> Una secció de llibres combatius, portaré el, el llibre d'estil i us explicaré com, com s'ha de fer això. Com s'ha de fer. Vale, vale. Perquè quedi clar. Mireu, crec que porta una estrena aquí el Pim Pam Pum, una altra estrena. Es diuen Irreal. Crec que és... No crec, són de Barcelona, segons el seu Bandcamp. Benvingudes. Benvingudes i benvinguts al Pim Pam Pum... Ah, no, això és... estem al final, no al principi. Perdó, perdó. Ah. El Pim Pam Pum 300, no? Sí, 300, 300 i algo. Quanto doncs... cabron. Clar, és que això, els que han començat, els que escoltin el programa, no sabran el que ha passat <laughs> al principi no. perquè ho retallarem. Bueno, clar. Jo Però l'Isma, quan ha començat el programa, ha dit benvingudes al 300 clar, no, i no. talla, talla, talla. Que... <laughs> Feia, feia tants programes que deia 300 que aquí a la cova pues, pues m'han donat sí. per dir 300. això és com l'any, que quan comença l'any encara fiques, quan fiques Cert. data, fiques la de l'any. M'ha passat sí. més d'un cop. Sí, sí. sí, sí. I ens passarà d'aquí poc, un altre cop. Sí. Doncs això, des de Barcelona us presento als Irreal, del seu disc del 2020 que es diu Fi del món, us porto una cançó que és en català, és com totes les seves cançons, que es diu Ruïnes de la Copdícia, que així quan ho dic jo s'entén tot, però després veureu que quan ho diuen ells doncs potser no s'entén no tant. Bueno. <laughs> <laughs> Som-hi. pam. Vaya canción. <laughs> Hemos venido a poner canciones. Les últimes canciones sempre són així de despentinades. Sí. Almenys les meves. Sí. Cobdícia sí. de no sé què, no? Deia... Ru ruïnes, ruïnes de... de... de la cobdícia. Sí. Ruïnes de la cobdícia. Quina paraula, eh? Cobdícia. Cobdícia. Calai català. I ruïnes amb dièresis. Clar que sí. Oh, clar que sí. les dièresis, eh? <laughs> Molt bé, doncs Déu-n'hi-do, déu nhi do mestre Tecles, has deixat ahir el, el nivell per tot l'ual. Agustí Renin. Clar que sí, clar que sí, ja, ja, ja no en deu quedar ni una de les nostres mares, però no, no ah, passa res. Si ens estaven escoltant les mames, Jo crec que a partir de la tercera o quarta ronda avui ja sí, sí. hem començat a fer via. Sí. Bueno, ja som així també aquí. Tenia moltes ganes de tornar a estar amb totes vosaltres i d'oferir-vos un bon programa de música combativa. Eh, farem primer el resum i després tirarem un parell de temilles, sí? Som-hi. Mireu, el programa d'avui és un programa dedicat molt especialment al, al Roger Aguayo i al Pigot Negre, el grup de suport a les represaliades polítiques d'Osona i el Lluçanès que juntament amb Alerta Solidària donen suport a aquest company. El Roger, com us comentàvem al principi, va ser detingut durant la vaga del 21 de febrer del 2019 amb motiu de, de l'inici del judici de, de l'1 d'octubre pels talls de la C-25 a, a GURB i el judici, com us hem comentat al principi, serà el 15 i 16 de desembre a l'audiència de, de Barna. Estigueu atentes perquè el company s'enfronta fins a 4 anys de, de Taleu, o sigui que... Sí. Des del Pim Pam Pum volem donar tot el nostre suport i solidaritat al Roger Aguayo i demanem la seva absolució immediata. Eh, I... A les xarxes... Ah. Digues, digues. No, a les xarxes ho podeu trobar tota aquesta moguda amb els hashtags Aguayo no està sol i Aguayo absolució. I en relació a això us, us hem convocat a la manifestació que serà el 4 de desembre a les 5 de la tarda a la plaça 11 de setembre de Call d'Atenes per reivindicar l'absolució del company Roger. I us hem anunciat el Bolazo en solidaritat amb, amb la Guayo, que tindrà lloc el 5 de desembre a partir de les 21.30 a la Cabra de Vic, amb actuacions d'Insert Show, Grugui i Rude, Milicians de Doi Tols i Juanchitos, organitzat pel Pigot Negre i Alerta Solidària. I a la secció de llibres combatius us hem presentat Majaras, el origen de la misoginia i la destrucció de lo común. I a la secció Folicitant Folly us hem presentat els Propagandi i el seu temacle Potemkin City Limits. I, I a més a més, a la secció Punk i Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a la Inma, cantant i ànima de la banda Pucelana Calladictos. I Quants això... continguts, eh? déu nhi eh, sí, eh, bueno, com, com, com sempre. Això, això, sí. això no falla. Sí, sí. I a més a més acabarem amb un parell de temes que el primer sembla que el porto jo. És Despectivament. Un... Sí, ja veureu, és una banda que tampoc havien sonat aquí, si no estic equivocat. Que si vols ho busco, eh? però mira, ara no ho buscaré. No, no, perquè... no, no ho busquem. <laughs> Social Steel 100 és una, és una banda que traduït el seu nom vol dir la Junta Social, banda sueca de punk crass i divit, eh, són la Hanna a la veu, el Put i el, i el Divan a les guitarres, Arne al baix i Sebe a la bataca. Des... Te n'has anat a Suècia a buscar sí. canela de la bona, eh? Aquests, aquests, Té tota la pinta. Com que fa molt de fred, s'han d'escalfar d'alguna manera i ho fan, ja, ja veureu com ho fan. Des del seu split amb Antigen, a Sense of, uh, of Dread, d'aquest 2021, us portem un tema que es diu Capitalismens Grab, que traduït vol dir la tomba del capitalisme, i és un autèntic canyardo. Amb això del Covid ara es fan splits amb antigen eh, i tot. Sí. És que... <laughs> Ja... que ja no sabem què inventar. Ja, ja no sabem què fer, tu. Puto Covid. <laughs> Hòstia, Manolo. Ho sento, eh, però és que... Era... Estat... S'havia de dir, s'havia de dir. Has estat fi aquí. Sí, sí, antigen, sí, sí, és així. I per acabar, jo us porto una altra troballa d'aquesta setmana, són els Golpe de Gràcia, una banda de punko i de Madrid, però estic quasi segur que són emigrants del País Basc perquè el cantant vaig veure un vídeo i cantar en euskera i el tema que us porto és en euskera doncs... És un split amb els PCR o... <laughs> Banda mítica Banda mítica dels anys 90 eh, <laughs> Doncs del seu àlbum del 2021 Ustela us porto homònimament parlant el tema Ustela molt bé, amb aquests dos temazos acaba aquesta edició 401. Hem tornat a pujar aquí a la nostra, a la nostra cova, al nostre cau de Ràdio Trama, als estudis de Can Capablanca, després del 400, de, del 400 programa, que va ser molt xulo. I sí. hem estat molt contentes, hem, hem tingut aquí la, la companyia de l'Èlia i de totes vosaltres que ens esteu escoltant i no sé si volem afegir alguna cosa més. Re, que a veure si tornen aviat la Polluela i l'Eric. I tant, i tant, que els I, hem trobat a faltar i en i el Pau, i el Pau. Que, que no han dit res, per cert, som uns mierdes, però bueno. Sí, per això ho estic dient ara. Sí, <laughs> sí. Lo bueno, sí, I, tarde, dos veces tarde. I que, I que ja direm, però hem fet el 400, però encara ara de cara al 2021 vindran sorpreses sí, que algun sí, tour sí, per hi farem. Se venen cositas. Sí, se venen sí. cositas... <laughs> Molt bé, doncs amb aquests dos temazos, com dèiem, s'acaba aquesta edició 401. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. És un plaer cada vegada que ens escolteu, que ja sabeu que sou el motor que fa eh, moure el pim-pam-pum, el cor que fa bategar aquest programa. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Uh!